izvēlties no gultas, iznākt caur parkam uz draudz, bet jūs esat tālu ceļu mērojuši, slavu Dievu. Uzticot sagaidām, kungs, ka tu nāc, ka tu runā. Dievs, ka mūsu dzīves tiek mainīts debes tās. Kungs, ka mēs varam saukt uz Tev un sagaidīt, kungs, ka Tu atbild. Dievs, paldies, ka Tu esi labs. Paldies, Dievs, ka Tu esi uzticams. Debes tās, paldies Tev, ka Tu esi mūsu vidū. Tās viss gods un slāvs. Paldies par šiem bērniem, paldies par šīm svētībām, ko Tu esi mums devis. Varnais Dievs tiem, kam Tu esi devis šos bērnus, mēs lūdzam gudrību, gudrību šiem vecākiem, kā mācīt uh, dzīvot dievbīgas dzīves šiem bērniem. Paldies Tev, kungs. Un mēs lūdzam, varnais Dievs, ka tiešām šie bērni apzinās savu vērtību Tavās acīs. Kungs, ka neviens no viņiem nedomā, ka viņi ir mazi, nevarīgi, aizmirsti vai vēl neskā slikti. Mēs lūdzam, manais Dievs, ka viņi jūt savu vecāku mīlestību tavu mīlestību vēl vairāk. Varnais nu Dievs, paldies par šiem bērniem, paldies par svētdienas skolas nodarbību, lūdzam tavu gudrību svētdienas skolas skolotājiem, lūdzam, ka tu svētais gars viņus vādi un lieto, lūdzam, mīļais Dievs, ka mūsu bērni šodien svētdienas skolā piedzīvo tavu klātbūtni un uh, jūtās tiešām mīlēt. Paldies tam, mīļais kungs, mēs viņus svētījam Jēzus Kristus un Jāvārdu. Amen. Amen. paldies Tev par Kristu. Paldies, ka mums ir iespēja viņu pazīt. Mēs lūdzam, ka Tu svētī viņu jaunā dzīves posmā. Mēs lūdzam par viņas vīru, mēs lūdzam, ka viņas eh, vīram Tu dod gudrību, kā vadīt eh, jauno namu. Varnais Dievs, mēs lūdzam, ka Krista ir gudra sieva un paklausīga sieva un atbalsta savu vīru. Mēs lūdzam, svētais gars, ka Tu viņas vieno. Mēs lūdzam, varnais Dievs, ka Tu palīdz viņiem būt kopā līdz nāvi un šķirvarnais Dievs palīdz viņiem turēt šo solījumu, šo derību, ko viņi ir slēguši tavā priekšā, mīļais Dievs. Es to ar viņiem visās lietās un vienmēr, kungs, vadi tu viņus kā ģimeni, lieto tu viņus, vai mēs Dievs tur, kur viņi pašreiz atrodās, kur viņi dzīvos, mēs to visu vēl nezinām, bet tu jau to zini. Sargā viņus un uh, mēs viņus svētījām Jēzus Kristu varnajā vārdā. Āmen. Tad nu lūdzu, dod man dzīvi tava gala. Mīļais Tavs Tēvs, Ornais Kungs, paldies, ka Tu sūtīji savu dēlu šeit virs zemes. Paldies Tev, Jēzus Kristus, ka Tu nomiri par mūsu grēkiem un paldies, ka svēties gars Tu esi mūsos. Paldies, ka varam baudīt Tavu tuvumu katru dienu. Paldies Tam, Mīļais Tavs Tēvs. Paldies, ka mums nav jābūt priesteriem vai ķēniņiem vai praviešiem, lai baudītu to, ka Tu runā uz mums, lai baudītu Tavu tuvumu. Paldies, ka To varam piedzīvot. Mīļais Tavs Tēvs, palīdz, ka mēs vienmēr Paldies Tev, kungs. Paldies, ka Tu viss esi izdarījis. Palīdz mums arī pašiem spērt soļus Tev pretī, varnēs Dievs. Palīdz mums katru dienu dzīvot kā pēdējo, mīļais Dievs. Tev par godu, varnēs, kungs. Āmen. Labrīt, labrīt. Dievs taču ir labs, vai ne? Un... Uh, Un es šodien atbraucu ar visu ģimeni. Ar, uh, un es atcerējos, ka pirms četriem gadiem, uh, um, pirms četriem gadiem es, uh, man bija elpa aizrāvusies, un, uh, un es nekad nebiju vēl tā uztraucies uh, priekšā esot, kaut arī esmu priekšā runājis uh, no bērndāžu laikiem, <laughs> bet, uh, bet toreiz kuldīgā es biju tik ļoti uztraucies, ka man elpa gandrīz vai trūka. Ja? Un, uh, un manas rokām bija Krišāns, kuram bija nepilns gads, un tagad manas rokām ir Toms. Es jums toreiz stāstīju par to brīnumu, un tagad tas brīnums ir vēl lielāks. Ja? <clears throat> Tie, kas jūs uh, bijāt un ziniet to, to liecību. Tas bija jau četri gadi apakaļ. Baigi sen. Bet um, Bet man ir prieks būt atkal kuldīgā un tik foršs laiks pa ceļam. Tāds rudens. Brīnišķīgi. Um, ir viena rakstiet, bez kuras es nevaru iesākt dievkalpojumu. Jau kuro gadu. Varbūt kāds zina. Vēstulē romiešiem ir 12. nodaļā. Otrais pāns. <clears throat> Tāpēc eh, netopiet šai pasaulē līdzīgi. Bet pārvērtieties, atjaunodamies savā sirds prātā, lai pareizi saprastu, kāda tad eh, ritīgi īsti ir Dieva griba. Un Dieva griba ir tāda, tas, kas ir labs, tas, kas ir tīkams un tas, kas ir pilnīgs. Un redz, tas uzsvars uz to, ka mums ir jāatjaunojās savā prātā, mums ir jāatjaunojās jāpārvēršas savā prātā, lai mēs noticētu, lai mēs saprastu lietas. Un, un atcerieties, kurš atcerās to reizi, kad es, kad es runāju par smadzeņu skalošanu? Ja? Kuram no jums vajag šorīt izskalot smadzenes? <laughs> ja? mēs, mums ir um, tā, tam vārtam salikumam par smadzeņu skalošanu ir tāda negatīva pieskaņa, vai ne? Bet, ja mēs paskatāmies no šīs raksturvietas, netopiet šai pasaulē līdzīgi. Mēs visu laiku gribam, apzināti vai neapzināti, mēs gribam līdzināties šai pasaulē. Un mēs gribam darīt tā, kā viņi dara, un mēs gribam darīt tā, nu neteiks tā viņi, ja? Viņi, mēs gribam darīt tā, kā visi dara, mēs gribam būt tādi, tā kā visi, mēs gribam būt nu, apzināti vai neapzināti, un mums ir vajadzīga tā smadzeņa skalošana ar Dievu vārdu, <laughs> lai pareizi saprastu, lai pareizi saprastu. Jo tad, kad mēs esam tur un dzirdam tur, kur visu, un dzirdam pa rādio, un dzirdam pa televīziju, un dzirdam sarunās, mēs, mēs sākam ticēt, jā, kad varbūt Dievs tiešām tāds nav. Un kur tad ir tas Dievs? Kur viņš skatījās, kad notika tas vai tas? Vai kas tagad būs? Bet ja mēs, mums ir jājaunojās savā prātā, lai pareizi saprast, ka tas, kas ir Dieva griba, tas ir labs, tas ir tīkams, un nu, tas ir pilnīgs. Amen. <clears throat> Šitai pašā 12. nodaļā, un šodien es no, no kaut kāda 30, uh, nē, no kaut kur no Jāņiem apmēram, es esmu uzsēdies uz vienu tēmu, un kā tas reizēm ar manīm notiek, tad, eh, tad es par to domāju un domāju un lasu un kaut ko jaunu uzzinu un kaut ko jaunu atklāju un kaut ko atkal no jauna saprotu un kaut kas pilnīgi citādāks nekā bija līdz šim. Un um, kaut kur ap Jāņiem mums Liepājā bija viens lūkšana vakars un kā tas uh, reizēm mēdz būt Pauls paceļ kādu ļoti labu tēmu. Un viņš pacēl, mēs lasījām Turpatās Pāvila vēstulē romiešiem, tas ir jaunajā derībā, ja jūs vēl neesiet atšķiru, atšķīruši, es jums iesaku ušķirt vai sameklēt savos uh, telefonos vai planšetēs. Uh, eh, 12. nodaļā 10. pantu. Un tur ir rakstīts tā. Brāļu mīlestība jūsu starpā, lai ir sirsnīga. Centieties cit citu pārspēt savstarpējā cieņā. Un mēs sākām runāt uh, piekdienas vakarā. Un piekdienas vakars mums ir tāds, kad mēs esam skaitliski mazāk un līdz ar to brīvāk. Un, un tā kā mājas grupa gandrīz vai uh, cilvēku uzdod jautājumus, mēs uh, sarunājamies un, un rodās kaut kādas uh, skaidrības par, par lietām un, un varam aizlūgt viens par otru. Un mēs sākām runāt par cieņu. Un tas tajā vakarā es sāku saprast, kad... Uh, Mēs neviens tā īsti nezinām, ko nozīmē vārds cieņa. Un, eh, un es no tā brīža sāku lasīt un skatīties un pētīt, kas tad ir cieņa. Un, ziniet, eh, jau ir tātad eh, jūlijas, augusts, septembris, gan oktobris, gan četras mēnešus es esmu uzsēdies uz šo tēmu par cieņu. Un uh, Liepājā mums jau bijušas piek, piecas svētdienas, kurās es esmu runājis par cieņu. <laughs> un sākām mēs ar, pirmā tēma bija elementārā cieņa. Esiet dzirdējuši tādu terminu, elementāra cieņa. Ja? Pēc tam mēs runājam par pašcieņu, pēc tam mēs runājam vēl par visādām cieņām, pagājušo svētdienu mēs runājam par īpašu cieņu. Un, un es plānoju nākamajā reizē nobeigt ar to, ar ko vajadzēja sākt. Bet, kad es šo tēmu aizsāku, es nebiju vēl, man nebija visa bilde kopumā. Ja? Un mēs noslēgsim ar cieņu pret Dievu. Bet īstenībā ar to vajadzēja sākt. Bet to es sapratu tikai tagad, kad es esmu visu to tēmu tik ļoti izracis cauri. Un man likās, ka jāsāk ir ar elementāro cieņu. Bet uh, es gribēju ar jums pieskarties šai tēmai. Es nevarēšu. Uh, man aiz, nu, es zinu, ka uh, nevar. Šis nav visas dienas garumā dievkalpojums. <laughs> un, un man ir jāiekļaujās kaut kādās minūtēs 40, ko es uzreiz uh, zinu, ka tas nav iespējams. Bet, uh, <laughs> bet es mēģināšu iedot tik daudz, uh, lai jums būtu interese uh, paskatīties vairāk. Un, ja jums ir iespēja piekļūt uh, tiem um, interneta ierakstiem, kas ir, uh, tur, tur var pas, paskatīties arī citas tās tēmas, kuras uh, mazliet dziļāk para, parakos. Bet tātad par cieņu. Es paskatījos vārnīcā, ko nozīmē vārds cieņa. Un uh, Letonikas vārnīcā ir tāda definīcija. Cieņa ir godīga, atzinīga attieksme un izturēšanās pret kādu personu vai sevi, pamatojoties uz personas pozitīvajām īpašībām, spējām, nopelniem. Jūtas, kas balsta atziņu, ka cilvēks ir augstākā vērtība. Tāda ir vārnīcas definīcija vārdam cieņa. Var piekrist tam? Var piekrist tam. Mana pieredze ir tāda, kad bieži vien viens un tas pats vārds, ko mēs sabiedrībā lietojam, viņš nozīmē vienu, ja to izlasa vārnīcā, un ļoti bieži viņam ir drusku atšķirīgāka nozīme Bībeles kontekstā. Nu, piemēram, kaut kādu laiku atpakaļ arī es runāju par cerību. Es, es nezinu, vai jūs atcerieties vai ne, bet bija arī līdzīgi, līdzīgi kā par cieņas tēmu. Pauls pateica Jūs ziniet, Pauli, ne? Pauls pateica, <laughs> vienā piekdienas vakarā viņš pateica, cerība ir lielāka par ticību. Un, protams, Pauls, tagad viņš ir mācītājs Pauls, ja? <clears throat> mācītājs Pauls saka, ka, cieņ, kad cerība ir lielāka par ticību. Es zinu, ka tā nav taisnība. Bet es publiski viņam to nekādā gadījumā necentīšos apstrīdēt viņa autoritāti, tāpēc es paklusēju. Bet es zinu, ka tā nav taisnība. Bet es viņam to gribu pierādīt, un es sāku meklēt no rakstiem, un es saprotu, bāc, viņam ir taisnība. <laughs> Cerība ir lielāka par ticību, jo mūsu ticība ir balstīta cerībā. Bet, ja mēs paskatītos definīciju eh, pēc vārnītes, tad cerība ir kaut kas, ko mēs ceram kaut nu tā notikt. Bet, ja mēs paskatāmies Bībeles kontekstā, cerība ir kaut kas, kas pilnīgi, simtprocentīgi, neapšaubāmi noteikti notiks. Tur nav tā, varbūt būs, varbūt nebūs, nu redzēs, kā sanāks, ja? Cerams, ka paveiksies, ja? cerams, ka izdosies, cerams, ka Jēzus atnāks otrais. Bet eh, cerība Bībeles kontekstā ir simtprocentīga, nešaubīga vispār. Ja? Un tāpēc uz cerību mēs varam balstīt savu ticību. Un izrādās, Paulam atkal bija taisnība. <laughs> Bet um, jāatzīst, ka es par gadiem esmu mācījies būt mazliet lēnāks runāt uh, un mazliet rā, lēnāks apšaubīt un drusiņ cienīt tos cilvēkus, kas arī pazīst Dievu un kas izsaka kaut kāds. Bet, kā to darīja, uh, kā apusuļu darbos rakstīts, ir kā to darīja jūdi Berajā, uh, Viņi meklēja rakstos, vai tas tā esot. Un tāpēc arī es esmu pie atziņas nācis, ka pirms es runāju, es pameklēju rakstos, vai tas tā ir. Un bieži vien izrādās, ka tā ir. Un kad e, man sapratne nav bijusi absolūtā un perfektā. Tāpēc es līdzīgi sāku meklēt par cieņu. Vai cieņa Bībelē ir tas pats, kas šajā letonikas definīcijā? Un izrādījās, ka tā arī ir. Ka Bībeles kontekstā cieņa nozīmē kaut ko drusciņi savādāk. Pirmā vēstule korintiešiem, nevis korejiešiem, sestajā nodaļā, 20. pāntā ir rakstīts, jo jūs esat dārgi atpirkti. Un tas vārdiņš dārgi ir tas pats vārdiņš, kas tiek tulkots cieņa. Cieņas cita nozīme ir dārgs. Te patās nākošajā nodaļā, 7. nodaļā, 1. vēstulē korintiešiem 23. pantā ir arī rakstīts, jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem. Jūs esat dārgi atpirkti, jūs esat cienīgi atpirkt. Ja? Jūs esat dārgi. Dārgi ir tas pats vārdiņš, kas ir cieņa. Pirmā Timotejam, e, uz priekšais korintiešu vēstules, tur ir otrā korintiešu vēstule, galatiešu vēstule, tad tur ir, e, ir, ir vēl visādas vēstules, un tad šķirot uz priekšu nonāk līdz Timoteja vēstulēm. Pāva vēstules Timotejam. Ja jūs esiet ebreju vēstulē, tad jūs esiet jau pa tālu. Tad jāšķir ir uz apakai. Pirmajā vēstulē Timotejam, 5. nodaļā, 17. pantā, ir rakstīts šādi. Presbiteri, kas ir labi priekšnieki, lai būtu divkārša goda cienīgi. Visvairāk tie, kas darbojas sludināšanā mācībā. Goda divkārša goda, divkāršas vērtības, divkāršas cieņas. Otrais, otrā nozīme, kā tiek tulkot šis pats vārds ir tātad dārgs, vērtīgs un gods. Goda cienīgi. Un tur patās sestajā nodaļā, eh, pirmajā pantā visiem, kas ir vergi apakš jūgu, būs turēt savus kungus par visa goda cienīgiem. Visas cieņas, visas vērtības. Ja? E, vēl šis vārds vērtība tiek lietots arī kā smagums. Bet, bet smagums e, no tās, tādā kontekstā, kad e, tajos laikos reizēm arī kaut kāda naudas vērtība, ja viņi bija citā valūtā, viņi noteica pēc svara. Un, un, un jo smagāks, jo vērtīgāks tās eh, metāli, dārgmetāli izstrādājums. Ja? Un eh, mazliet atpakaļ no, no Timoteja vēstulēm ir vēstule kolosiešiem. Un kolosiešu vēstulē ir atkal drusciņ tāds apgrieztais variants, bet atkal ir tas pats vārdiņš parādās. Tieši tas pats vārdiņš. Otrajā nodaļā vēstulē kolosiešiem, kolosiešiem ir aiz filipiešiem un Pirms Thessaloniķiešiem, 23. pāns, 2. nodaļā. Un tur rakstīts, tām gan ir gudrības slāva, tur, kur ir pašas domāta dievkalpošana, pazemošanās un miesas mērdēšanas, bet patiesībā tām nav nekādas vērtības. Jo tās dod apmierinājumu vienīgi miesai. Nekādas vērtības, nekāda cieņa, nekāda goda. Tas ir tas pats vārdiņš. Un Līdz ar to e, man liekas, ka paliek skaidrāk tā doma, ko tad nozīmē cienīt. Ka cienīt vienkārši tā paskaidrojot nozīmē vērtēt, ka tu novērtē, ka tu vērtē to cilvēku, kas nav pretrunā ar to, kā bija tajā vārnīcas definīcijā, ja? Bet uh, eh, bībeliskā kontekstā ir viena fundamentāla atšķirība. Vai jūs ziniet, vai jūs ziniet uh, garāko nodaļu bībelē? Kurai, kurai varētu būt garākā nodaļa bībelē? Kāds no psalmiem, un ja precīzāk, vai kāds zina īsāko nodaļu bībelē? Arī varētu būt starp psalmiem, arī varētu būt? Nē, 119. Nē? 117. Vai kāds zina īsāko līdzību? Īsākā līdzība, ko Jēzus stāstīja. Ziniet, Jēzus stāstīja līdzības. Kad viņš gāja apkārt, viņš mācīja par Dievu valstību. Un viņš teica, kā lai es jums pasaku, kāda ir Dievas valstība? Nu, nu kāda ir Dieva valstība? Tas bija galvenais. Jēzus būtībā viņš gāja uz krustu, bet Pa ceļam viņš darīja tikai vienu lietu. Viņš mācīja par valstī. Viņš mācīja par Dievu valstī. Vispārējais dziedināšanas, atbrīvošanas, tas, tas, tas bija kā blakus produkts. Galvenais viņš mācīja par valstī. Visīsākā līdzība. Kā jūs domājat, cik gara ir? Kamēr jūs domājat, kamēr jūs meklējat, miniet. Īsākā līdzība Bībelē. Miniet, droši. Desmit panti. Pieci panti. Viens pareizi. Un tās, tā ir pareizā atbilde. Mateja evaņģēlija 13. nodaļā. Mateja evaņģēlijas ir pirmā grāmata jaunajā derībā. Un 13. nodaļā. Un Jēzus mācīja visu līdzībās, un viņš kā, kādā vietā rakstīts, un nekā citādāk viņš nerunāja, tikai līdzībās. Un 13. nodaļā, tad ir līdzība pēc līdzības, līdzības pēc līdzības, un 13. nodaļā Mateja evaņģēlijā 44. pāns ir visa līdzība. Debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ja es saku ko cilvēks atrada un paslēpa, un priecādamies par to noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Punkts. Tā ir, tā ir līdzība par apslēpto mantu, viens pāns. Un otrā visīsākā līdzība ir tieši nākošā. Un tieši nākošajā pantā viņa sākās, un viņa ir diviem pantiem. Un tā ir par dārgo pērli. Bet abas šīs līdzības parāda vienu lietu, ka tieši tu ka tieši tu, tas, ko Mārcis iekalpojuma sākumā lasīja, jo tik ļoti Dievs pasauli, jo tik ļoti Dievs pasaulē ikvienu cilvēku mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Uh, Un te ir tā līdzība 44. pantā, ka tā manta bija apslēpta zemē, un tā manta esi tu, kas esi norakts bijis, dubļos, putekļos, mēs tur varētu izrunāt tālāk eh, detalizētāk, kā tā mantra tai zemē nonāca, bet tas, kurš tevi iet meklēt pasaulē, tas ir Jēzus. Un viņš tev meklē, un viņš tev atrod, un viņš ir priecīgs, ka viņš atrod, viņš pārdod visu. Tur ir rakstīts, pārdod visu, kas tam ir vai Dievs varēja vēl lielāku samaksu iedot kā savu vienīgo dēlu Jēzus Kristu par tevi un par mani? Nē. Viņš atdeva pašu dārgāko par tevi un par mani, lai mēs varētu dzīvot. Saprot, cik mēs esam vērtīgi. Cik tu esi vērtīgs. Cik tu esi cienījams cik tu esi godājams. Cik tas, kas tev blakus sēž, ir cienījams. Kad Dievs dēļ tā cilvēka, kas tev blakus sēž tagad, atdeva savu dēlu, tik vērtīgs tu esi. Tik vērtīgs ir tas, kas tev sēž blakus. Un tagad paskaties, vai tu vari viņu necienīt? Vai tu vari viņu, vai tu vispār drīkst viņu nenovērtēt? Un zini, kas pats interesantākais ir? Tur ir rakstīts, eh, ko Mārts lasēja, ja? Jāņa un jā, tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, tik ļoti viņš mīlēja pasauli, un mēs sakam, netopiet šai pasaulē līdzīgi, <laughs> bet Jēzus to pasauli mīlēja. Jēzus redzēja to kā vērtību, un viņš nāca un nomira par, par to pasauli, par tiem cilvēkiem, ja? par tiem, kad mēs vēl neticējām. Mēs arī bijām tie, par, kuriem, par kuri, kurus viņš jau novērtē. Un redz, tas, tas, nonāk, tas mums norāk pie tā, kad kas mums ir jācien, ko mums būs cienīt. Sirmgaus, protams, sievietes, protams, vīriešus, jā, latviešus, veterānus, bērnus, ticīgos, neticīgos. Ja tā sāk skatīties, Dievs izrādās visus. Visus. Jāciena ir visi. Un man pēc šī, šīs tēmas aizsākšanas ir bijuši daudz diskusijas. Un, cilvē, un, un pagājušo sestdienu braucu uz ogri. Un uh, ieslēdz kristīgo radiomašīnā, man neskan vienmēr kristīgais radiomašīnā, bet, eh, bet uzslēdz kristīgo radio, un tur sākās um, raidījums kaut kāds. Uh, viens no tiem raidījumiem, kurus es parasti neklausos. Uh, man ir savi iemesli, bet es viņus parasti neklausos. Un tur ir saicināti cilvēki, kas diskutē par ko, un viņi pasaka raidījumu sākumā, mēs diskutēsim par cieņu. <laughs> un es braucu mašīnā, un Kristīna saka, man sieva, viņa saka, slēdzam prom, šito nevar klausīties. Es teicu, nē, nē, nē, pagaid, šito tēmu ir jāklausās. <laughs> man ļoti interesē, ko Kristīgā radio diskutēs par šo tēmu. Jo es pēdējā laikā dzīvoju tajā tēmā. Es dzīvoju šajā tēmā. Un... Um, Un tur arī pacēlās jautājums par bēgļiem, nu, kas ir ļoti aktuāla tēma, ja? un par, par cieņu pret šiem ienaidniekiem, un par cieņu pret neliešiem, un par, par cieņu. Pret... Un uh, tur bija viens skolotāji, um, ehm, kur arī es labi pazīstu, un viņi teica, ka ir jāciena viss cilvēki. Un pārējie, un jo īpaši diskusijas vadītājs, nespēja pieņemt to, kad visiem ir, viss ir jācien. Bet es jums saku, Bībele saka, visi. Tas nenozīmē, ka visi ir jāmīl tā kaut kā, vai kad visiem pienākās priekšrocības vai privilēģis. Nē, bet tas nozīmē, ka cieņa pienākās visiem. Un tas nav balstīts, kā definīcijā bija teikts, uz personas pozitīvajām īpašībām, spējām, nopelnēm. Nē, tas ir balstoties uz to, ka tas cilvēciņš vienalga, kurš ir Dieva līdzībā radīts. Pēc Dieva attēla un Dieva līdzības, kā, kā Bībele to saka. Un, kad viņš ir tik vērtīgs, un to vērtības zīme nevis tu pieliec, nevis es pielieku, bet to vērtības zīme pieliek tev un tāpat arī citiem, Dievs. Tu ir teities gudrāks par Dievu? Pasaka, es esmu gudrāks par Dievu. <laughs> labāk nē. <laughs> nu ja, es arī domāju, labāk nē. Ir bijuši cilvēki, kas to ir teikuši, ja? Tas labi nebeidzās. <laughs> ja? Es arī nesaku, es ne, nesaku, ka es esmu gudrāks par Dievu, bet tāpēc es no viņa mācos, tāpēc es eh, esmu mācījies par šiem gadiem būt mazliet lēnāks runāt. Bet paskatīties rakstos, vai tas tiešām tā ir. Ja tu man nepiekrīti attiecībā uz cieņu, ja? nesteidzies runāt. Paskaties. Paskaties, ka tur tā ir rakstīts. Bet um, es gribēju jūsu uzmanību šajā rītā. Šis bija ievadam ātrs, nenormāli ātrs pārskrējiens par tām četrām svētdienām. Bet es gribēju panākt pa vienu lietu, par citu vienu. Ziniet, Jēzus teica, neviens pravietis netiek cienīts savā tēvzemē. Neviens pravietis netiek novērtēts, citiem vārdiem sekot. Ja? Netiek vērtēts, netiek godāts savā tēvzemē, pie savējiem. Ušķiram vienu šokējošu labu rakstvietu. Un tas ir uh, Lūkas evaņģēlijā. Un Lūkas evaņģēlijs ir aiz, Mark, aiz Mateja, ja jūs bijāt, tad tas ir, pēc tam sako Marka evaņģēlijs, un aiz Marka evaņģēlijs sako Lūkas evaņģēlijs, un tie visi trīs kopā saucās sinoptiskie, jo viņi ir līdzīgi. <laughs> Jāņa evaņģēlijs ir drusiņš savādāks. Un tagad šajā Lūkas evaņģēlijā, 4. nodaļā, ir kāds uh, pamatīgs notikums – 4. nodaļā, Lūkas evaņģēlijā, no 16. līdz 29. pantam, es izlasīšu. Tā viņš, <clears throat> tas Jēzus, viņš, nonāca nācaretē, kur viņš bija uzaudzis. Un pēc sava ieraduma viņš sabat dienā iegāja sinagogā. Nav slikts ieradums, starp citu. Ieradumi var būt labi un slikti, un, un uh, svētdienā atrasties draudzē, tas ir labs ieradums. <laughs> iesaka attīstīt šādu ieradumu. <laughs> Nu, tātad viņš iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedz praviešu iesaist grāmatu. Un tajā laikā tās grāmatas nebija apkopotas vienā grāmatā Bībelē, bet viņi katra bija atsevišķi. Un viņam iedod iesaist grāmatu. Nu, un mums latviešu tulkojumā rakstīts, viņam gadījās atšķirt to vietu, kur bija rakstīts. Ja? Uh, Nezinu, kāpēc latviešu valodā gadījās, jo visās citās valodās ir rakstīts, viņš sameklēja. Un ir liela atšķirība, vai tu gadās, <laughs> vai tu sameklē <laughs> to vietu, ja? ir, ir liela atšķirība. Es, ne, es tiešām nezinu, varbūt kādam ir eh, jaunais bībeles tulkojums. Ir, ja? Un kā tur ir rakstīts ir? Viņš atrada. Jaunajā bībeles tulkojumā tas ir izlabots, ja? Viņš atrada, ja viņš sameklēja. Eh, tiem, kuriem ir šis 65. Eh, gada tulkojums, tur ir, ka viņam gadījās. Viņam negadījās. Viņš sameklēja to vietu, lai izlasītu tieši to rakstiet. Un tad klausieties, kas tur rakstīts. Viņš sanāk kopā, tur cilvēki ir draudzēja, un viņam iedod uh, bībeli, un viņš ameklē iesais grāmatā, viņš sameklē to pantu. Uh, tas ir... Uh, 42. nodaļas pirmais pāns, starp citu. <laughs> ja? Bet eh, panti, kā zināms, tika pievienot vēlāk, lai mums būtu vieglāk atrast. Eh, īstenībā viņu vienā tekstā rakstīts. Bet nu, viņš sameklē to vietu, kur ir rakstīts. Un viņš lasa, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš, Dievs, man ir svaidījis sludināt prieku vēstu nabagiem – pasludināt atsobināšanu cietumniekiem un akliem atdot gaismu un satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlstības gadu. Un grāmata aizvērs, viņš to atdeva sulainim un apsēdās. Un viss, kas bija sinagogā, vērs skats uz viņu. Un viņš uz tiem iesāk runāt. Viņš teica, šodien šitais jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Tas, ko es tikko izlasīju, tagad, šeit, tikko, tagad, te notiek. Un ziniet, ko viņi saka? Viņi saka, wow, halleluja, amen, amen. Jūs visi tā klusi, bet jūs drīkstiet teikt amen, ja jūs piekrītiet. Jūs drīkstiet pateikt, jā, tā ir, pat tiešām tā ir. E, ja jūs par, par itīgo piek, piekrītiet tam, ko Dieva vārds saka, tā, ko es te sludinu, jūs drīkstiet aplaudēt, nevis man, bet tam kungam, tāpēc, ka viņa vārds ir labs, tāpēc, ka viņš ir labs. Un tagad, labi, bet labi, mēs esam ziemeļu tauta latvieši, mēs tā nedaram mums tā nav pieņemts, ja? bet mēs to varam darīt, mēs varam vismaz šādi darīt, ja? un ir, kas bija pirms trim gadiem nometnē atcerās, ko šis nozīmē, ja? Tas nozīmē, jā, amēn, es piekrītu, ja? <laughs> ja? Jūs vismaz variet šādi darīt, jūs varat pateikt, amēn, tā ir. Un tur arī viņi skatā, viņi klausās, un Jēzus izlas tos vārdus, un viņš saka, šodien tas ir piepildīts, un viņi saka, amen, mēs jūtam. Dieva gars ir šeit, mēs jūtam, tas ir tā, tas piepildies, tas vārds, un, un ir, nu, viņi jūt, gar, šeit ir gara klātbūtne. Un tad pēkšņi viens saka, ej, paga, paga, paga, o tas šitais nav Jāzep dēls? Un uzreiz ir tāds, pšš, ej, tiešām, tas taču Jēzus ir bija pazudis kaut kur blandījās apkārtē, atnāca auga, baigais skolotājs, galdnieks, ne? Atradies tagad mācīs mūs te. Uzreizu pazūd. Pazūd tā atmosfēra, pazūd tas gar tūms, ja? Jo viņi saka, un, un tad Jēzus saka, jūs katrā ziņā tagad man sacīsiet, ārsts dziedina pats sev. To, ko mēs esam dzirdējuši Kapernaumā, avo parāda mums. Tad mēs ticēsim. Tu taču esi jāsams. Vai ne? Tu taču esi gatis. Vietējais gatis. Tu šis Matīs parastais. <laughs> Vai ne? Nu, kā, nu, nu vismaz āgars atbraukta, jā? Ja? <laughs> Protams, labāk būtu, ka vēl kāds lielāks skalp dievu vīrs, jā? Ja? Bet nu vismaz āgars, nu bet ma, <laughs> Matīs, nu. No. Vai ne? Nu, ko tad? Jums arī kāds šeit, jums arī kāds šeit sludina, kurš ir ritīgs kuldīznieks, uzaudzis tāds, nu, ar saknēm, trešajā paudzē kuldīznieks. Matīs īsti nav, es zinu. Gatis, jā, Roškalns. Viņš ir ritīgais kuldīznieks. Bet viņa valoda viņa nenodod. Ritīgos kuldīznieks nodod viņa valodu. <laughs> viņš maisījies apkārt. Nu jā, pareizi, viņš maisās apkārt, viņš atbrauc tagad, un tagad viņš baigais uh, sludinātājs, ja? Vai tad mēs neatceramies, kā mēs viņu rumbās līdzinājām? Kad viņš tur uzdro, vēl sīkais bija, ja? Un tagad, un tieši tas pats notiek ar Jēzus, kāds varbūt vēl varēja pateikt, ha, ha, ne, es viņam toreiz, ko viņš teva, ne? Un ja es saku, tiešām es jums saku, neviens pravietis netiek cienīts, netiek novērtēts pie savējiem. Tāpēc, ka tev liekas, tu viņu ritīgi pazīsti. Tāpēc, ka tev liekas, tu zini labāk. Tāpēc, ka tev liekas, nu ja jau Dievs var viņu lietot, tad Dievam vajadzētu man lietot vēl vairāk. Jo es par viņas labāks. <laughs> ja? Bet pagaidi, tas ir tas, ko es gribu šodien, lai jūs sadzirdētu. To, kad tas, kas tev ir blakus, un šitā ir, šitais ir, šis ir atslēgas frāze šitam dievkalpojumam, ja? tas, ka atbilde uz tavu lūkšanu iespējams sēž tev blakām, te kuldīgā. Iespējams, ka atbilde uz tavu ilgo lūkšanu sēž te, tagad tev blakā. Bet tāpēc, ka tas ir kuldīdznieks parastais, tad uh, tu nespēji noticēt. Tu nespēji noticēt, ka Dievs varētu viņu lietot. Tu nespēji noticēt, ka šo cilvēku, kurš ir draudzē tikai gadu, nav pat gads vēl, visu laiku viņš nebija ar mums, tagad viņš te ir, un ka viņš, Dievs varētu viņu lietot. Nē, nekādā gadījumā. Vismaz Pauls varētu atbraukt. Vai Jāgars. Labāk, ja Vāgars. Bet vēl labāk, ja kāds Dievu vīrs kaut kur no tālām zemēm. Bet tālāk Jēzus paskaidro 25. pantā uz, uz priekšu. Jo patiesi es jums saku, daudz atraitņu bija Izraēla zemē Elijas dienās – kad debesis bija aizslēgts trīs gadus un sešus mēnešus, un tā, ka liels bats nāca pār visu zemi, tomēr Ēlija netapa ne pie vienas sūtīts kā pie vien, kā vien pie atraitnes Sereptā Sidonijā. Tas nozīmē pie pagānas sievietes. Un daudz spitālīgo bija Izrēlā pravieša uh, Elijas laikā. Tomēr neviens no tiem netika šķīstīts kā vien sīrietis Nāmans. Un tā, ka viņš to pateica, tad viss palika dusmīgi un vispār gribēja viņu novākt. Bet šeit ir divs, divi šie stāsti. Iespējams, ka jūs viņus ziniet. Bet pilnīgi iespējams, ka kāds no jums neziniet. Bet viņās ir milzīga patiesība, kas parāda, kas, kas uzsver to, to domu, ja, ko ja es cenšos pateikt. Un ko es cenšos arī šodien jums pateikt. Dievs pagodinājās pie atraitnes – Ehm, kā tur bija rakstīts, Sareptā, Sidonijā. Bet tur bija tas, tas moments, kad bija bats un bija atraitne, un atraitnē bija dēls, un viņiem bija pēdējais palicis, pēdējais uh, buņģiņā pēdējie milti, un uh, pudelē pēdējā eļas vēl apakšā. Un viņi iejauc plācenīti, un viņi teica – šito apēdīsim, un tad mums vairs nav, un tad mēs mirsim. Un tajā brīdī atnāk eh, Dieva vīrs, Elī, un viņš saka, baigi aist gribās. Uzcep man vienu rausīti. Un saprot, šis ir bijis šokējoši. Domā, viņš nezin, ka bats ir apkārt. Un viņš saka, uzcep man. Un viņi bija domājis izcept sev un savam dēlam. Bet atnāk Dievu vīrs un viņš pasaka, uzcep man, vai labs maržo, es apēdīšu. Derēs. Un viņš paņem un viņš apēd. Un viņi viņam atdod. Un kas notiek pēc tam? Pēc tam tai stāstā notiek tas, kad viņa, viņš saka, no šīs dienas līdz kamēr bats beigsies. Tavā bet pudelē eļa nebeigsies. Tavā skārda bunģā, kur tev glabājās milt, vienmēr būs. Līdz tam brīdim, kamēr bats beigsies. Un notiek brīnums. Notiek reāls brīnums. Nu, neiespējams lietas, ja? tā kā pasaka pa vērdiņu, ja? Tu ņem ārā un atkal viens, un ņem ārā un atkal viens ir, un visu laiku ir. Un arī tur notiek tāds brīnums. Un kā tas tā var būt? Un otrais gadījums. Daudz spitālīgo bija Izrēlā. Spitālīgie tie cilvēki, kuriem ir kaut kāda nedziedināma ādas slimība. Cits saka lepar, cits saka vēl kaut kas. Nu vienalga. Pieņemsim, nedziedinām ādas slimība, lipīga, bīstam, nezinu, ādas vēzis vai kas, bet, bet nedziedinām ādas slimību. Daudz tādu cilvēku. Un, ja es saku, neviens netika vesels kā vien nāmans. Un kas bija nāmans? Nāmans, un, un to stāstu var atrast otrajā ķēniņa grāmatā piektajā nodaļā. Viņš bija okupantu armijas virsnieks, kurš bija aizved, kur, pie kura gūstā tur ārzemēs, gūstā bija uh, ebreja meitene. Un viņai bija visi tiesības ienīst viņu. Viņai bija visas tiesības, jeb, nu, visi priešnoteikumi, necienīt viņu. Bet viņa vienā dienā saka, klausies, kung, mans kungs, ja tu būtu manā zemē Izrēlā. Tur ir viens pravietis, Elīs. Ja vien viņš varētu uzlikt, ja tu aizbraukt pie viņa, un viņš varētu uzlikt rokas tev, tu varētu būt vesels. At Dievs dod, ka tu varētu būt vesels. Tas jau ir dīvaini. Viņš ir izpostījis uh, eh, viņas zemi, Mēs nezinām, kas notika ar vecākiem, varbūt ne viņš, bet varbūt viņa karavīri nogalināja viņas vecāks, viņu aizved verdzībā, viņi tagad ir tur, un viņa novēla viņam vislabāko. Viņa novēla viņam, ka viņš tap dziedināts. Un viņš domā, a, kas man? Aizlaidīs līdz tai Izrēlē. Pastīsies, kas tas ir pa pravieti. Un tur ir rakstīts, atcerieties, Ziemassvēks stāstā trīs gudrie, vai ne? Trīs gudrie ieradās ne jau Betlēmē, bet trīs gudrie ieradās Jeruzālamē. Un, un tur ir rakstīts, trīs gudrie sacēla visu Jeruzālem kājās. Uh, kā trīs cilvēki varēja veselu lielu pilsētu sas, satraukt? Tāpēc, ka viņi neieradās trietā. <laughs> Viņiem katram bija līdz daudz kamieļu ar daudz dāvanām un daudz pavadošo un apkalpojošo personālu. Un iespējams arī karavīri, kas apsargāja to visu. Tāpēc, ka tāda liela karavāna delegācija ieradās Jeruzālamē, ja viņi būtu sekojuši tai zvaigznē līdz galam, tā kā viņi to bija iesākuši darīt, viņi būtu nonākuši Betlēmē. Bet, nu, gluži loģiski, ja, vienā brīdī ieslēdzās cilvēciskais prāts, pagaidi, kāda Betlēma Jeruzālēm. Un viņi aiziet uz Jeruzālēm. Un tad viņiem saka, paga, paga, paga. Herods saka, paga, paga, paga, paga. kāda zvaigzne? Kāds ķēniņš? Un tad iztaujāja tur tos vietējos. Un tie teica, nē, nē, nē, Jeruzālēm, nē, Betlēmē. Tam jānotiek Betlēmē. Bet o tad, o te jau laiks? <laughs> Tas, bet Betlēmē. Un tad viņi, tad viņi dodās tālāk uz Betlēmē. Redz, ar Nāmanu notika līdzīgi tur tajā piektajā nodaļā, otrajā ķēniņa grāmatā rakstīts, kad viņš ieradās Jeruzālēmē, tad vietējais, kurš tur bija atstāts pa vietējo eh, pārvaldnieku, ja, tas nobijās. Viņš teica, kāpēc tu, na, tu na, meklē kašķi? Viņš, me, viņš grib uh, nopostīt atkal, ja? Kāpēc, lai viņš, lielais šis karavadons Nāmans, nākt uz Jeruzālēm vienkārši tāpatās? patās? Un nu, viņš saka, nē, nē, nē, es te meklēju vienu pravietu. Man teica, ka vai labs esot, <laughs> vajagot parunāties, ja? Un viņiem saka, nu, Jeruzalemē viņš nav, viņš tur ir. Es aizmirstu to vietu, kur viņš bija tur. Bet uh, <clears throat> viņš tā aiziet pie tā pravieša, aizbrauc tur, un uh, eh, diženais pravietis Elijas pat nemaz neiznāk ar viņu parunāties. Viņš izsūta savu kalpu un pasaka, aizēji tri, eh, septiņu reizi ienirsti Jordāns upē un tu būsi vesels. Un Nāmans, vecīt, tu ko? <laughs> es, virsnieks. Un eh, kas tas pa pravieti? Izsūt man te savu kalpu ārā, ja? Un viņš ir gatavs, eh, viņam ir līdz vīri, kas var tur visu nolīdzināt to vietu, ja? Bet viņam ir gudrs kalps, kurš saka, un paklausies, nu, A ko tu var zaudēt? Nu, ko tu zaudēsi? Nu, nu aizies, aizlaižam līdz tai eh, Jordānas upei, mēs pastāvēs priekšā, neviens jau neskatīsies, mēs nevienam neteiksim, <laughs> ka tu tur tajā, jo viņš, viņš teica tā, vai tad uh, eh, Bāvelē pietrūkst baseini, vannas, džakūzī un, un vēl viss kaut kas vannas, kurās es varu mērcēties, ka man šeit smirdīgā, netīrā Jordānas upē jāmērcējās. Un tas kalps saka, nu bet Nu, pamēģini, nu. Nu, mēs neteiksim nevienam. Nu, ja nekas nebūs, nu, mēs neteiksim nevienam. Nu, ko tu zaudēsi? Nu, viņš paņem, nu, noriskē. Septiņreiz ienirst, un viņš izkā pārā, un tur rakstīts ir viņa bērna, eh, viņa āda bija kā bērna āda, ja? Eh, kā es teicu, es atbraucu ar visu ģimeni. Tomiņam tikko palika gadiņš. bērniem ir dažas vietas, kuriem ir, viņiem jau tā ir ļoti maigādiņa, bet ir dažas vietas, kur ir, nu, ja? Tie, kuriem jūs ir bērni, jūs ziniet, tāds, ir tādas vietiņas, kur ir tad, mm. <laughs> es jums atļauju to viņam pačaundīt roku. <laughs> Vēl varētu pie aulas tā, ja? bērnam. Un tur ir rakstīts, viņa āda palika tāda. Es domāju, ja viņš bija, ja viņš bija virsnieks, tur austrumos, tuksnesis. Es pieļauju, ka viņa āda bija, eh, viņš nebija varbūt savu, viņš nebija nekāds jauneklis, ja? Viņa āda jau bija asa, jau iespējams bija grumbaina. Tuksnesī, vējā, smiltīs, ja? Viņa iespējams tiešām bija asa. Vēl viņš bija karavīrs, viņam noteikti bija rētas, lielāks vai mazāks. Viņš noteikti nebija maigs, kā bērniņš. Ja? Bet viņš septiņreiz likās, un turklāt vēl slimība, ja? kas nozīmē arī vēl slimības rēts, varbūt vārds. Un viņš iznāk no tās eh, Jardāns, un viņš ir eh, vesels. Kā bērna āda, tur rakstīts, kā bērna āda, ja? Iespējams, ļoti jocīgi sajūta, ļoti jocīgi. Es vienreiz biju vienā spā, kura nosmērējās tādiem dubļiem, tas bija tālā zemē, tā kā tādiem māliem, un tad saulē viņi visu sakalt, un tad, kad viņi nokrit, nu, tad bija jāiet tādā karstā, tur pazemes termālajā ūdenī, un tad viņi miekšķējās nost, un tad, kad nomēkšķēja nost, tad āda bija tāda, ka pašam bija patīkami sev aiztikt. <laughs> un tik mīksta, tik maiga, ja? un, un pilnīgi gribējās sev aiztikt tā. <laughs> bija tik patīkami, ja? tāda maiga, maiga. Un es pieļāvu, ka uh, tas tād, nu, kaut kas uz to pusi, ja? ka nāmans bija tā kā bērna ādi. Ja? Un saprot, kas varēja būt. Viņš varēja izrādīt necieņu tam pravietim un aizbraukt apakaļ slims. Bet viņš paklausīja. Varbūt paklausīja tāpēc, ka kāds cits viņam, kalps viņam parādīja. Un, um, un viņš saņēma tavu, savu brīnumu. Tas, tā, tā, tā pagāna sieva, viņa izrādīja cieņu pravietim. Un ne viņa nomira, ne viņas dēls nomira. Viņa izdzīvoja cauri, viņa piedzīvoja ekonomikas brīnumu bāda laikā. Viņi bija pārtikuši. Nāmans, okupantu armijas virsnieks, piedzīvoja dziedināšanu, jo viņš izrādīja cieņu Dievu vīram. Saprot, ko Jēzus šeit cenšas pateikt? Viņš saka, novērtē to, kas tev ir. Novērtē to, kas tev ir blakām. Novērtē to, ka Dievs var lietot to, kas tev tagad sēž blakus. Mārci, parasto. to ja? gati parasto. Te patā stavējo, ja? kas, ir, kas ir kuldīgā, kas jūs esiet. Dievs grib, var un viņš lietos. Tev ir jānovērtē. Un es saku, novērtē, bet es saku, cieni. Cieni, izrādi cieņu tam parastajam cilvēciņam, kurš šeit padalās ar to Dievu vārdu patiesību. Un, un es to neprasu sev. Es saku vispār, ja? Un izrāda cieņu tam, kas tev ir blakām. Un kas sāk šo jautājumu pētīt un pārsteidz. Piemēram, Daniels. Ziniet, eh, Bībelē, vecajā derībā, bija tāds, bija tāds pravietis Daniels. Viņš, viņš, viņš arī bija vergs. Un viņš strādāja reliģisko lietu departamentā Bābelē pie ķēniņa. Un viņa darba kolēģi bija burvji, raganas, e, ekstrasensi, gara izsaucēji, kristāla bumbas, dīdītāji, tie bija viņa darba kolēģi. Jo tajā vidē viņš ir viens no garīgajiem cilvēkiem. Tur neviens neskatās, ja? tur, ir, tur ir entie dievi, un viņš ir viens no viņiem. <laughs> viņš ir viens no, šo, viens no šiem garīgajiem cilvēkiem. Nu, viņš garīgo lietu departamentā <laughs> strādā. Ja? <laughs> un, Un tad, kad, un tad, kad tie pārējie redz, kad ir viens, uz kurš patiešām strādā un uz kuram sanāk, un pārējie, kur kaut ko imitē darbību, ja? un, un viņiem tas nepatīk, un viņi pat pasaka ķēniņam padomu, kad uztaisīt, izliet zeltu tālu no sevis, un tad, lai visi parāda, ka viņi cien tev. Ne? Viena no tēmām, ko es um, Liepājā runāja arī bija, kāda ir atšķirības starp cieņu un respektu. Ja tu vari panākt, ka cilvēks, e, citreiz liekās tā, ja? Kad, kad e, piemēram, skolā ir kaut kādi cilvēki, kurus ciena. Kaut kā lielāka bosika, ja? kur pārējos apbežo un tad visi viņus ciena. Nē, tā nav cieņa. Tā nav cieņa. Tas ir respekts. Tev rodās respekts pret viņa uh, spēku <laughs> vai pret viņa izmēriem, ja? vai tas, tā, tā nav cīņa, tas ir respekts. Un šeit tie viņam iesaka, uztais zelta tēlu, un tad, lai visi zemojās priekšā. Un tas, kurš nezemoja, tas, kurš, tas izrādīs necieņu pret tevi. Un to tad vajadzētu lauvām izbarot. Un, un tas ķēniņš izklausās labi. Davai, vai ne? Un viņš uz, viņam, viņam ar pašvērtējumu viss kārtībā. <laughs> ja? Viņš saka, jā, uztaisam to tēlu. Un tagad ir, kas nezemojās, un tas ir Daniels. Un tieši tāds jau bija arī mērķis. Un tagad Daniela iemet tajā laubedrē. Nu, zini, svētdienas skolas stāsts, vai ne? E, un e, iemet laubedrē. Un no rīta ķēniņš, viņš saprot, kādu viņš ir kļūdu izdarījis. Un tur ir rakstīts, e, viņš visu nakti negulēja Un no rīta viņš skrien pie tās bēdras, un viņš saka, Daniel, Daniel, tu tur esi? Diezgan naivi vispār, nu, ja tā skatās, vai ne? Un viņš saka, un zina, kas man pārsteidz, un pārsteidz Daniela atbild. Viņš saka, ķēniņ, kaut tu dzīvot mūžīgi. Ja? Viņš viņam pasaka, visu cieņu ķēniņ. Tu tā gribēji, tu tā izdarīji. Tu to varēji darīt. Man nav iebildumu. <laughs> ja? Lai tu dzīvo, lai tev veicās. Bet viss kārtībā. Dievs aizbāz lauvā mutis un es esmu dzīves un vesels. Kā to var dabūt gatavu? Cilvēkam, kurš tev bija nolēms e, nogalināt, ja? Tā ir cieņa. Tā ir e, bišķi pārdabiska cieņa, ja? Bet um, Bet notiek tas, kad izrādot šo cieņu, notiek brīnums. Un es gribu teikt to, ka neviens pravietis netiek cienīts savā tērzemē. Un necienot to savējo, tu nepiedzīvo brīnumu. Necienot, tu nepiedzīvo Dievu. Tu nepiedzīvo to, ko tu varētu piedzīvot. Draudze, mēs savā starpā necienot viens otru Mēs nepiedzīvojam to, ko Dievs var izdarīt un to, ko Dievs grib izdarīt mūsu vidū. Es tev gribu teikt, novērtē to cilvēku, kas tev blakām ir. Novērtē to, kas šeit ir. Novērtē to, kas atnāk. Novērtē to, ko tu esi kopā. Cienu viņu. Un tas neatiecās tikai uz sirmgalviem, tikai uz sievietēm, vai tikai uz vēl, vēl kaut ko. Ja? Mēs šobrīd, reāli, tas ir fakts, mēs dzīvojam kapitālākā necieņas laikmetā. Absolūtākā necieņas laikmetā mēs dzīvojam. Tik kāds skolotājs ir arī. Ja? Paprasiet skolotājiem. necien. Kad, kad es gāju skolā, <laughs> ja, un es domāju, ka tas ir ļoti tradicionāls izteiciens. Ja? Kad es gāju skolā, mēs skolotāji uz tu nevarējām uzrunāt. Šodien vai vispār kāds skolotājs jūs uzrunā skolā? Vai vispār kāds bērns uzrunā kāds skolotājs jūs? Un Draudzē ir labāka situācija. Bišķiņa labāka. Bišķiņa labāka situācija. Nu tā vispārēji ņemot draudzē ir. Bet, eh, bet mums ir kaut kas vairāk. Tas, ko es gribu teikt, ja? kad Dievs novērtē to, kad, ka mēs cienam viens otru. Un es gribētu teikt tā, cieņa ir tas, savstarpējā cieņa ir tas, kas atver durvis iespējam Dievu brīnumiem iespējām piedzīvot patiešām Dievu. Ka tu cieni, ka tu novērtē to cilvēku, kas tev blakām. Un tad ir elementāra cieņa, pašcieņa, īpaša cieņa. Kā tas dalās, kā to visu var ļoti labi sadalīt un interesanti. Un apr aprunāt katru no tām tēmām atsevišķi. Bet es tev saku, novērtē. Jo tad, tu, kad tu, piemēram, Es jums pateikšu piemēru ar Paulu. Es Paulu pazīstu apmēram 35 gadus vai vairāk. Tev liekas, ka es neesmu tik vecs. Super. Un tad rēķina to, ka Pauls ir kāds septiņas gadus jaunāks par mani. <laughs> ja. Mēs ar Paulu dzīvojam vien, blakus sētās Liepājā. Un es gāju, un tāpēc, ka viņa sētā bija vairāk bērnu nekā manā sētā, tad uh, mēs no mūsu sētas gājām uz viņas sētas spēlēties. Visādas, visu, ko spēlēt. Jūs ziniet, kas ir pliņķīts? Neziniet? Ok. Paslēps. Liepājā pliņķīts, tas ir paslēps. <laughs> Viens no liepājas vārdiņiem. Ja? <clears throat> Mēs gājām plīņķīt spēlēt un miličos un bandītos un visu kaut ko. Ar ūdeni šļākājāmies un tā. Es gāju uz blakus sēt un Paulam ir divas māsas manā vecumā. Un es, protams, mums bija kopīgs darīšanas ar viņu māsām. <laughs> ja? Bet visu laiku tas sīkais baltiem matiņiem tur vazājās līdzi. <laughs> <laughs> ja, un, eh, nu, tāds, un tas ir Pauls. Ja. <laughs> un toreiz viņš bija sīkais, kurš eh, tā kā te tie sīkie, vai ne? Tiem lieliem brāļiem skrien līdz vai lielām māsām. Un viņi tur visādīgi mēģinājām atšūt. Ja, kur, nu, viņš to tagad atcerās reizēm un man atgādina. <laughs> Bet redz, viena lieta, ja es, ja es tā skatītos uz Paulu tagad – Tas ir garām. Tas ir pilnīgi garām, kad es no viņa varētu kaut, kā, kaut ko iegūt, kad Dievs viņu varētu lietot. Bet es uz viņu tā neskatos. Jā, tās ir kaut kādas bērnības atmiņas, ja? ko, es, ko mēs atceramies ap divu. Viens patīkamāk, cits otrs mazāk patīkam. Bet, eh, bet tās ir kaut kādas bērnības atmiņas. Bet tas bijis pagājis, un tagad eh, mēs esam izauguši, un situācija ir pilnīgi citādāk. Un es skatos, ka Pauls ir Dieva aicināts vīrs, un uz viņu ir īpašs svaidījums. Un es nevaru uz viņu skatīties tā, kā es skatījos bērnībā, ja? Es nevaru. Un tu arī nevar tā skatīties uz kādu cilvēku, kas tev ir te patās kuldīznieks blakus. Skaties uz viņu kā Dievs. Viņa ir izcēls. Kā Dievs viņu ir paaugstinājis. Kā Dievs viņu var lietot un grib lietot tavā dzīvē. Un grib lietot šajā draudzē un grib lietot šajā pilsētā. Tā ir. Kāds piekrīt tam? Pacel roku, ja piekrīt. <laughs> o, oh, jūs visi piekrītiet. Nu, gandrīz visi. Cienīsim viens otru, lai eh, Dievs var lietot mūs un lai var pagodināties mūsu vidū. Uh, Es gribētu, ka mēs varētu lūgt. Un es gribu, ka uh, jūs kādam tuvākam uzlieciet roku uz pleca. Uzlieciet roku un vienkārši lūksim, vienkārši svētījiet viņu. Vienkārši saviem vārdiem, saviem vārdiem saki tam cilvēkam, ka tu viņu svētī. Saki, ka tu uh, viņu cieni. Saki, kad, kad Dievs tev cienu. Dievs tevi novērtē, ja? Un vienkārši aizlūdziet un svētiet viens otru, ja? Tur Inga vien pat aizmugurē kāds pieiet. <laughs> Dievs, es Tev Jēzus vārdā pateicos ka mēs esam tik nenormāli vērtīgi tavās acīs. Kungs, mēs savās acīs neesam reizēm nekas. Mēs citi uz mums skatās, ka mēs neesam nekas. Bet Dievs, Tev mēs esam tik ļoti vērtīgi. Un Tēvs, es Tev pateicos, ka Tu mūs katrs tādu uzlūkojas un svētīs un grib svētīt un grib lietot, kungs, šeit lai mēs varētu būt par svētību viens otram. Tēvs, es Tev lūdzu Jēzus vārdā, kungs, ka Tu atrājies, lai Tavs gars var darboties un Tavs gars var plūst. Un Dievs, mēs varam redzēt um, zīmes un brīnums, mēs varam redzēt to, kā cieņa atraisa Tavu garu darbību šeit, mūsu draudzē, Dievs, ka tā atraisa mums pilsētā, Dievs, ka tā atraisa starp mums, un mēs redzam, kungs, Tevi, un redzam Tavs darbs, Dievs, es Tev lūdzu to Jēzus vārdā, kungs, palīdz mums novērtēt vienam otru, palīdz novērtēt ne tikai to, ko mēs daram viens priekš otru, bet Dievs vienkārši tas, ka mēs esam. Es Tev pateicos, un es svētīju, kungs, katru, un es svētīju, kungs, tos, kas ir šeit. Jā, kungs. Jā, jā, jā, jā, jā. Amen. Amen, amen.